بسم الله الرحمن الرحيم Rahim Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Wan najmi idha hawa Na hapa kwa nyota inapotua Ma dhalla sahibukum wa ma gawa Mwenzenu huyu hakupotea wala hakukosea Wa ma yantiqu anil hawa Wala hatamki kwa matamanio In huwa illa wahyun yuha ayakuwa haya ila ni ufunuo uliofunuliwa allamahu shadidul quwa amemfundisha aliye mwingi wa nguvu dhu mirratin fastawa mwenye kutua akatulia wa huwa bil ufuqil a'la naye yuko juu kabisa upeo wa macho thumma dana fatadalla kisha akakaribia na akateremka fakana qaba qausaini au adna akawa ni kama baina ya mipinde miwili au karibu zaidi فأوحى إلى عبده ما أوحى akamfunulia mja wake alichomfunulia ما كذب الفؤاد ما رأى moyo haukusema uongo ulioyaona أفتمارونه على ما يرى je mnabishana naye kwa aliyoyaona Walaqad raahu nazlatan ukhra, na akamwona mara nyingine. Inda sidratil muntaha, wenye mkunazi wa mwisho. Indaha jannatul mawa, karibu yake ndiyo ipo bustani inayokaliwa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, kilipoufunika huo mkunazi hicho kilichoufunika. Ma zagha albasaru wa ma tagha jicho halikuhangaika wala halikuruka mpaka laqad raa min ayati rabbihi alkubra kwa yaqini aliona katika ishara kubwa kabisa za Mola wake mlezi afara'aytumul lata wal uzza je mmemuona lata na uzza wa manata thalithata al na Manata mwingine watatu. alakumudhakaru walahu wa je, nyinyi mnao wana wanaume na yeye ndiyo awe na wanawake? Tilka idhan qismatun dhiza, huo ni mgawanyo wa dhulma. In hiya illa asmaun sammaytumuha antum wa abaa أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى آيو hayakuwa ila نمجينا majina mliowapa nyinyi na baba Mwenyezi Mungu hakuleta uthibitisho wowote juu ya hayo. Hawafuati ila dhana tu na kipendacho nafsi. Na kwa yakini uongofu ulikwisha wafikia kutoka kwa Mola wao mlezi. Am lil insani ma tamanna, ati mtu anakipata kila anachokitamani. Falillahi al-akhiratu wal ula, Mwenyezi Mungu tu ndiye mwenye dunia na akhirah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratun Najm imeteremka Makka. Kiapo mwanzo wa sura hii kinadhihirisha ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika anayoyasimulia ya habari za wahi yani ufunuo na anayoyafikisha kutokana na huo ufunuo. Hakupoteza kitu katika hayo wala hakukosea. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kweli katika aliyoyazungumzia juu ya safari yake ya kwenda mbinguni katika hayo yaliyotokea ya Mi'raj jicho lake halikuhangaika wala halikuruka mpaka. Kisha sura inaingia kueleza uchache wa akili za makafiri kwenda kuabudu masanamu walioyaunda wenyewe kwa mikono yao Wakayaita majina yao wenyewe kama walivyowaita malaika kuwa ati ni wanawake baada ya kumfanya Mwenyezi Mungu ana mabinti na wao wenyewe wawe na watoto wa kiume. Kisha sura inamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awapuuze na amwachilie mambo yao Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki na kuumba vyote viliomo mbinguni na kwenye ardhi. Na yeye ndiye atakayemlipa muovu kwa uovu wake na mwema kwa wema wake naye ndiye mjuzi kabisa wa yote yanayopita kwa viumbe vyake na hali zao. Yakafuatia hayo kulaumiwa anayekanya kuhesabiwa kila mtu kwa vitendo vyake kama yalivyokwishapita kwa shari zilizotangulia na ikasimuliwa na vitabu vya Musa na Ibrahim. Na aya hizi zimethibitisha maana haya yaliyoelezwa katika uwezo na ishara za Mwenyezi Mungu katika mataifa yaliyokwisha tangulia. Kisha sura inahitimisha kwa kuweka wazi kwamba Qur'an ni onyo miongoni mwa maonyo walioonywa kwayo kaumu zilizokwisha tangulia ili wapate kutahadhar na siku ya kiyama ambayo imekaribia wakati wake. Na sura inawalaumu makafiri wanaoikataa Qur'an kwa kughafilika kwao huko na wakawa wanacheka badala ya kulia na kuaidhika kwa Qur'an. Na ikawataka waumini wamsujudie Mwenyezi Mungu aliyeiteremsha na wamwabudu yeye tu. Ninaapa kwa nyota inapotua kwa kuchwa ya kwamba Muhammadi hakuiacha njia iliyo sawa ya kufuata haki na wala hakupata kuitakidi upotovu wala halitoki katika anayotamka ya Kurani kwa mapendo ya nafsi yake. Hii Kurani anayoitamka si chochote ila ni wahi, yani ufunuo uliotoka kwa Mwenyezi Mungu anamfunulia yeye. Aliyemfundisha ufunuo huu ni mwenye nguvu nyingi ambaye ametua akili zake na maoni yake akasimama sawasawa katika sura yake naye yuko upande wa juu katika mbingu upeo wa macho wa mwenye kuangalia kisha Jibrili alimkaribia na akazidi kukaribia hata kawa ukaribu wake ni kiasi ya mipinde miwili bali karibu kuliko hivyo Jibrili akamfunulia mja wa Mwenyezi Mungu na mtume wake alichomfunulia na ufunuo huo ni jambo lenye shani kubwa na athari ya mbali kabisa. Moyo wa Muhammadi haukukanya yale macho yake yaliyoyaona. Hivyo nyinyi mnamkadhibisha mtume Mwenyezi Mungu na mnabishana naye kwa aliyoyaona kwa macho yake. Na bila shaka Muhammadi alimuona Jibrili kwa sura yake mara nyingine katika pahala pasipojulikana ila na Mwenyezi Mungu tu ambapo wamepaita Sidratul Muntaha, mkunazi wa mwisho. Na akasimulia kuwa hapo ndiyo ipo Jannatul Mawa, bustani inayokaliwa vikafunikwa na kuzibwa kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu visiyoweza kuelezwa. Jicho la Muhammadi halikubabaika kwa aliyoyaona na wala kukiuka mpaka yaliyoamrishwa kwa kuona kwake huko Hakika ameona mengi katika ishara za Mwenyezi Mungu na maajabu yake makubwa makubwa. Je, mmeyajua hayo na mkayafikiri yakina Lata na Uzza na Manata, huyo mwingine watatu mliowafanya kuwa ni miungu wa kuabudu, mkagawa nyinyi mwe wa watoto wa kiume na mkamfanyia Mwenyezi Mungu awe na watoto wa kike. Huo basi ni ungawaji wa dhulma, mnamgawia Mwenyezi Mungu kile mnachokichukia nyinyi wenyewe. Hayo masanamu yenu si chochote ila ni majina tu yasiyo na maana yoyote ya kiungu. Mmeatunga nyinyi na baba zenu kwa kufuata pumbao lenu la upotovu. Mwenyezi Mungu hakuteremsha nayo hoja yoyote ya kusadikisha huo uzushi wenu mnaowadai. Na hawa wafuati la nidhana tu na kipenda chonyoyo zao zilizopotoka na kuwacha maumbili yaliyo sawa. Na hakika yalikwisha wajia kutoka kwa Mola wao mlezi yenye uongofu laiti wangeliufuata huo. Mwanadamu hapati kila anachokitamani ya kupata uombezi wa haya masanamu au mengineyo anayotamani kwa nafsi yake. Kwani mambo yote ya duniani na akhera ni ya Mwenyezi Mungu peke yake.